dersimiz kalır en son dersimizde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in özelliklerini sorduk İslam Atıyatı'nın özelliklerini sorduk dedik ki özellikleri çok ama biz en önemlilerini söyledik bunlardan bir tanesi tevkifi olması dedik anlattık ikinci olarak gaybi olması dedik bunu da anlattık Üçüncü olarak şumuri olması yani tavsiyici olması Son bir tane daha düşüneceğiz ama uzun olduğu için geçen hafta onu anlatmamıştık Bu hafta son özelliğiyle ee, yani bu ilk özelliklerimiz arasındaki sonu düşüyor Yapmayacağız bu dersimizi inşallah çünkü biraz e, o da ehl sünnetin dördüncü özelliği en önemli özelliklerden dördüncü özelliği vasat sünnet olması vasat akide olması vasatiye olması da Allah Kur'an'da buyuruyor ki inna cealnakum ümmeten vasatan li tekunun şuhada'a alemine sizi vasat insanlara şahit olasınız yani bu vasıf vasat vasfı bizzat Allah'ın verdiği vasıf vasat vasfı bizzat Allah'ın verdiği vasıf Allah bu ümmete vasat vasat ancak ne bu vasat şimdi genelde insanların zihninde vasat orta olmak orta bir şeyin vasatı orta bu doğru olmakla beraber eksik ayeti sehmetme adına veya ehl-i sünnetin vasatiyetinin ne olduğunu sehmetme adına vasatı anlatmamız lazım şimdi vasat kelimesi Arap filolarında birçok manaya geliyor bunlardan bir tanesi makane beyne tarafı şey makane beyne tarafı şey bir şeyin iki tarafı arasında olan şey demek bir şeyin iki tarafı arasında olan şey mesela ne dersin mesela evin vasatı ne demek olur yani veya odanın vasatı ne demek bir oda başı ve sonu işte o ortası demek tamam o zaman birinci manalarından bir tanesi vasat makane beyne tarafa iş şey ee, pardon makane beyne tarafa iş şey bir şeyin iki tarafının ona bakarsın hatta e, şairin bir sözü var diyor ki inni ke enni ara men la haya lehu ve la emamete vafakan nasıl ulyanı diyor ki ben sanki ben emaneti olmayan ve hayatı olmayan kişiyi insanların arasında çıplakmış gibi görüyorum orada vasat kelimesini kullanıyor alakalı her ve Arapça devriminin mariftir yine vasat kelimesinin manalarından bir tanesi vasat sıfat manasında gelir hangi sıfat yani hayırlı yani hıyar, aslan, ecret manalarına gelir yani en böyle e, faziletli, en hayırlı en güzel manalarına gelir vasat manası mesela bir şeyin el sapı o şeyin en faziletlisi demek bir şeyin en safı o şeyin en faziletlisi demek en hayırlısı demek tamam o zaman lafızın manalarından bir tanesi de neymiş en faziletli en hayırlı tamam mesela Araplar derler ki mesela e, Araplar derler ki el firdevsu firdevs cenneti için el firdevsu vasatul cennet firdevs cennetlerin vasatıdır yani ne demektir en hayırlısıdır en güzelidir bu Arap dili biliyorsundan maruf yani yine hatta Araplar mesela hani mesela bayanların yediği kolye olur bu kolyenin ortasında ne olur tam ortasında böyle bazen e, güzel bir süslü bir taş olabiliyor değil mi? O taşa o taşa vasatıl kılade demişlermiş veya vasıtatıl pardon vasıtatıl kılade demişlermiş yani gerdanın gerdanlığın vasatı demişlerdir o özel parça neden çünkü o gerdanlıktaki en değerli en fazla parça olduğu için Buraya Şimdi bayanların bazen gerdanlığı olur Bu gerdanlığın ortasında ne olur? Büyük bir taş olur, süslü bir taş olur veya o gerdanlığın en değerli parçasıdır tamam mı? tam gerdanlığın ortasında olur Araplar o gerdanlığın ortasındaki o taşa vasat sinirlenmişler demişlerdir ki vasıtatır kulağıdır gerdanlığın en yani vasıtası yani en e, değerlisi güzeli hayırlısı yatırdı tamam mı? bunların hepsi maruf şeyin fi rızabariye baktığımızda lisan Arap, araba baktığımızda e, cevherenin sihasına baktığımızda bu kaynakların hepsinde bulunmuş tamam mı? E, yine vasat kelimesinin manalarından bir tanesi adım adaletli olması mesela el vasatı min kulli şey adelu hudellar her şeyin e, yani her şeyden vasat olan şey o şeylerin adil olanıdır tamam o zaman vasat kelimesinin manalarından bir tanesi de adil şimdi bak o zaman buraya dikkat vasat kelimesine baktığımızda Arap dili edebiyatındaki manalarına baktığımızda adalet, fazilet ve hayırlı olmanın dışına çıkmıyor adil, adillik, faziletlilik ve hayırlı olmanın dışına çıkmıyor bütün manaları bu üç mana üzerinde demek arkadaşlar o zaman Allah inna cealnakum ummeten vasata biz sizi vasat minnet kıldığım dediğinde ne demiş oluyor Allah biz sizi yani en adil en tecrübetli en hayırlı ümmet kıldık tamam en hayırlı en adil adaletli en faziletli ümmet kıldık bu ümmet içinde de biz orta olduğumuz zaman orta yolu takip ettiğimiz zaman orta yoldan kasıt hak yoldur o zaman ne oluyor bu ümmetin en adaletli en fazla yoldur tamam o yüzden bir sürü vasat ümmet kıldığın kıldı dediğinde Allah e, e, bir sürü vasat ümmet kıldık dediğinde Allah azze ve yani bir sürü en hayırlı en adil en faziletli ümmet kıldık çünkü vasat aslında asıl çökümü indiğimizde mâkâne beyne tarafı şey iki tarafın arasında bulunan şimdi bunu Nebi Sofya'nın hadisiyle bağdaştırıldığında ortaya çıkıyor şimdi Nebi Sofya'nın bir çizgi çizgi yok ee, yarı çizgi çizgi sonra yanlarına ne yapıyor yollar çiziyor sağına soluna böyle yollar çiziyor şimdi bu orta çizgi yol dikkat edin orta, ortaya çizgi yol dört or ortaçili yorum yanlarından köprü olarak ayrılan sağlı sollu o yollar o çizgi o sağlı sollu yollara göre neresinde? o şeklin neresinde? ortasında tamam mı? ortasında olunca vasat kelimesinin içer dışında olur demek ki Allah Resulü sasıdır yani Allah'ın Kur'an'da bir sürü vasat ümmet kıldık derken ne? yani sizi hak ümmet kıldık çünkü illa sen her şeyin vasatında olacaksın demek ki tamam şimdi vasat kelimelerin manaları az bir şey üzerinde döner adalet, faziyet, hayret çünkü bazen bazı olaylar vardır orada senin orta olduğu olman bahsedilir anlatabiliyor muyum? yani düşün mesela Allah kulli hal e, o örneği vermeyeyim şimdi e, anlatıp şimdi gelir o zaten tamam mı? E, örnek vermeye gerek yok ama burayı anlayalım yani tamam mı? şimdi vasat ümmet kurduğunu Allah diyor ki biz size orta ümmet kurduk ama bu ortadan kasıt şudur o, orta yolda olmak yani Resulullah'ın yolunda olmak çünkü Resul, Resulullah o yolu beyan etmiştir çizgi çizmiştir sağlamış olanı çizgi çizmiştir o üç çizgi o bir çizgi onun dost yoludur tamam mı o da en faziletli en adaletli en hayırlı yoludur peki vasat kelimesini e, mana olarak anlattıktan sonra peki İslam akidesinin vasat olması ne oluyor efendim? yani o zaman şu oluyor demek ki İslam akidesi akidelerin en faziletlisi en hayırlısı en adil olanı yani en adil olanı yani ne ikrar ne tefsir tamam ne ikrar ne çünkü bunu Allah vasıflamıştır bu sizi vasat edilmiştir bu vasatın manası da şöyle bir şey var biz bu İslam akidesinin vasatiyetini anlatırken yani saatlerce bir götürdük çünkü o kadar e, değeri var İslam akidesinin ve va, e, vasat oluşunun noktaları çok fazla Ben hepsini tek tek durulursa bu saatleri alır ancak en önemlileri veya en meşhurları alakalı yani görünmesi şimdi mesela bunlardan bir tanesi İslam akidesinin diğer ümmetler arasındaki tamam diğer ümmetler arasındaki vakitiyeti diğer dinler arasındaki vakitiyeti İslam akidesinin İslam dininin diğer dinler arasındaki neyi? vasatiyeti vasati, e, vasatiye olması bunu, bunu bir şey örnek verebiliriz mesela birincisi Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında ve Mesela öyle i sünnet Allah Azze ve Celle'nin veya İslam akidesi, İslam dini Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında, sıfatları hakkında Yahudiler ve e, arasında ortaya bulur, neden? Çünkü mesela ne gibi bir bahsediyorsa Yahudiler Allah Azze ve Celle'yi ne yaptılar? Noksan sıfatlarla başlandılar, eksik sıfatlarla başlandılar Allah'a ee, cimri dediler, Allah'a fakir dediler, Allah yorulur sonra istirahat ediler, e, e eder dediler ondan sonra Allah Beşar suretine girer dediler ve birçok şey söylüyorlar tamam mı bak şimdi bu bir taraf Hristiyanlara bak Hristiyanlar da ne yaptılar Allah'ı mahlukatların vasıflarıyla vasıflandılar şey e, pardon pardon e, mahlukatları tam tersi mahlukatları Allah'ın vasıflarıyla vasıflandılar şimdi Yahudiler Allah'a eksik sıfatlarla vasıflandılar Hristiyanlar tutular mahlukatları ne yaptılar? Allah'ın vasıflarıyla vasıflandırdılar yani Allah'a benzettiler kulları mesela İsa Aleyhisselam Meryem Aleyhisselam bunları ne yaptılar Allah'a benzettiler dediler ki Mesih Allah'ın oğludur o yaratır, rüzgüt verir, bağışlar ne bileyim işte sevap verir, merhamet verir cezalandırır vesaire Ehl-i sünnet ne oldu? Veya İslam bilimi, İslam akidesi ne oldu? Bunların arasında vasat bölümler Onların o bağlılıkları arasında vasattır Yani ne Yahudiler gibi yaptılar ne Hristiyanlar gibi yaptılar Bilakis ne yaptılar Allah'ı bilmediler Öbürü kemal İslam'da başlandırdılar Başlandırdılar Yahudilerin hüsnü Allah Azze ve Celle'yi bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek Bunlar buraya kadar ne Yahudilerin hüsnü Hristiyanların zıttı olarak da Allah Azze ve Celle'yi mahlukatına benzemekten tenzih etti ehlişimiz hacım İslam akidesi Allah'ı mahlukatlara benzemekten tenzih etti ve dediler ki Allah Azze ve Celle'nin ne zatında ne sıfatında ne zatına ne sıfatlarında ne de fiillerinde Allah Azze ve Celle'nin bir benzeri yoktur o zaman da birincisi neymiş öyle sünnetin diğer ümmetler arasındaki vasat ne hakkında olmuş? Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ve tevhidi hakkında kimin arasında? Yahudiler ve Hristiyanlar nasıl arada? Yahudiler e, Allah'a eksiz sıfatlarla sıfatladılar Hristiyanlar da e, mahlukatları Allah'a mahlukatların mahlukatları Allah'ın sıfatına verdiler öyle sünnet ne yaptı? tamam İslam veya İslam e, dini veya İslam akışı tam aradı. yine Allah Azze ve Celle'nin nebileri ve Resulleri hakkında da diğer ümmetler arasında vasat bilinmez bak şimdi Allah diyor bizi vasat bilinmez kıldı nedir bu vasat bilinmez şimdi tekrar anlatıyor mesela yine Allah'ın nebileri ve Resulleri arasında da bir ümmet vasat bilinmez kimin arasında yine Yahudiler ve Hristiyanlar arasında nasıl vasat bilinmez nasıl arada nasıl Yahudilere peygamberlerin enbiyalarını öldürdüler onlara karşı büyüklendiler onlara tabi olmaktan yüz çevirdiler Hristiyanlara bak tam tersini yaptılar onları Rab edindiler Allah'tan gayrı Rab edindiler İsa Aleyhisselam'a ilah dediler bir yeri peygamberleri öldürüyor bir yeri ne diyor onlar ilah ediyor. onun için ne? veya İslam akıyeti veya İslam dinine dersi tam bunun arasında oturuyor ne yaptılar bilakis enbiyalarını nebilerini resullerini hak ettikleri konunun, dışına çıkarmadılar akidelerinde onları taklitlediler onları sevdiler onlara itaat ettiler ve hepsine birden hepsine birden iman etme noktasında aralarını ayırmadan hepsine birden iman ettiler ve onlara ibadet etmediler onları rab edinmediler onların zarar veya fayda vereceğini kabul etmediler ve onların kaybı gideceğini reddettiler tamam ne Hristiyanlar gibi yaptılar ne Hristiyanlar gibi e, enbiyalarını raplaştırdılar ne de, e, e, ne de Yahudiler gibi enbiyalarını küçümsediler öldürdüler vesaire Mekkeli müşrikler yok muydu bir karşımızda bizim bahsimiz onlar değil kim bizim bahsimiz İslam adı altında ben Müslüman diyorum tamam mı? ve İslam akidesini asıl olan İslam akidesini kendisini akide edenlerden bahsediyorsun peki bu yok mu kutsalçılardan vesaire başkalarından tamam Yine aynı şekilde İslam dini şeriatlar arasında da yani şeriat noktasında da Yahudiler ve Hristiyanlar arasında ortaya oluyor da Yahudiler ne yaptılar? Dediler ki Allah Azze ve Celle'nin işte bir Resul gönderip de Musa Aleyhisselam şeriatından başka şeriatla hükmetmesi diye bir şey söz konusu olamaz yani nefs olayına kendi yaşadığı günlerden başka bir dini inkar ederler böyle bir, böyle bir şey olamaz yani Allah Azze ve Celle'nin dilediği şeriat olarak ortaya koyduğu dilediği şeyi nefsedeceğine veya dilediği şeyi sileceğine veya dilediği kimseyi yollayacağını, yollayacağını hepsini inkar eder bu Yahudilerin Hristiyanlar ne yaptılar? tam tersi ruhbanların, hahamların hepsini ne yaptılar yani ne yaptılar bu alimlerin ne yaptı ne yaptılar cevap verdiler onlar yani ne manada caiz gördüler onların Allah'tan gayrı hüküm koymalarını haram kadar müfederleriyle haram yapmalarını onları tam yapabileceğini gördüler ancak evli kimler yani Müslümanlar dediler ki Yaratma da yaratmada de hepsini kim Allah Allah dilediğini siler yani şeriatından dilediğini siler ne kadar yani dilediğini sabit kılar ve nesk olan Nebi Sassal'ın hayatında da caiz ancak vefatından sonra imkansız nesk olur şey. o ayrı bulunur şey. ve hiçbir kula hiçbir mahluka Allah Azze ve Celle'nin dinini değiştirme hakkı yok yani Yahudilerin hükmüne dediler ki Allah dilediğini nefseder dilediği için şey hakkı şey hakkında hüküm verir diledi Allah İslam dinini gönderdi bu iman oldu Musa Aleyhisselam'ın şeriatını sundu şehirleriniz için Hristiyanların zıttına da ne, ne dediler? Hristiyanların zıttına da ne dediler? Dediler ki hiçbir kulun hiçbir alimin Allah Azze ve Celle'nin koyduğu dini değiştirme haramını helal helalini haram yapma hakkı tam ortasında yine o zaman şu ana kadar kaç tane saydık 3 tane saydık değil mi 3 mesela vasatiye noktasını saydık mesela yine şey diyebiliriz mesela haram ve helal noktasında dördüncü haram, haram helal noktasında da Yahudiler ve Hristiyan, Hristiyanlar arasında e, İslam akidesi vasat bulunmuştur çünkü neden? E, çünkü yani e, Yahudiler bir sürü temiz helal şeyleri ne yaptılar? Haram kıldı mesela e, İsrail'in Yakub Aleyhisselam'ın kendi nefsine e, haram kılması gibi mesela Allah Kur'an'da ne diyor diyor Tevrat indirilmeden evvel İsrail kendisine e, haram kıldığından başka tüm yiyecekler İsrail oğullarına helal ediyor Allah Kur'an'da yine aynı şekilde Allah'ın onlara ceza olarak bazı şeyleri zulümlerinden sırf aşırılıklara aşırılığa gitmelerinden veya zulmetmelerinden dolayı Allah'ın onlara haram kılıyor Allah Kur'an'da diyor ki Yahudilere zulümleri sebebiyle ayrıca e, yani Allah'ın hem cümleyi söylüyor hem de Allah'ın e, yolundan çokça ayı, alıkoymalarından dolayı kendilerine helal kılmış olan pek çok şeyi yasakladık diye Allah bu bir taraf şimdi bu Yahudilerin tarafı Hristiyanların tarafına da tam bunlar da Yahudilerin zırtına ne yaptılar mutlak birçok mübah olan şey? yani e, birçok haram olan şeyi mübah kılmış kendilerine Yahudiler tam helal olanları Yahudiler kendilerine haram kıldılar Hristiyanlar da birçok kendilerine haram olan şeyi mübah kıldılar yani Tevrat'ın haramlığına nas olarak ortaya koyduğu şeyi helal kıldılar halbuki onun o yaptıkları şeyi, şeyi İsa Aleyhisselam şey yapmamıştı e, mübah görmemişti ve pis şeyleri helal habais olan pis olan şeyleri helal kılınır birçok e, haramı helal kılar mesela işte ölü gibi e, kan gibi domuz eti gibi vesaire tamam kan da bunlar Yahudilerin hükmü peki İslam akıyası bunların arasında ne? Müslümanlar Allah'ın haram kılını haram helal kılını helal kılını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinde temiz olan, tayyip olan şeyleri bildiler yine Nebi Fasalem'in diliyle veya Allah'ın Kur'an'da söylemiyle haram olan şeyleri de haram kabul edecek yine beşinci olarak şunu söyleyebiliriz mesela ibadet ibadet noktasıdır Yahudiler ve Hristiyanlar Yahudiler bildiler ama amal etmediler yapabilir bilgiler ama amel edemedik bundan dolayı onların üzerine e, mağdur sıfatı verildi kızılmış kendilerine kızılmış Kur'an'da Fatiha Suresi'nde yükseldi gayrı mağdur da aleyh e, üzerlerine bu üzerlemişlerin kızılmış kızılmış olanların kızılmış olanların yoluna değiller yani bunlar bilirler ama ibadetten yüz çevirdiler Allah'a itaattan kibirlendiler şehvetlerine uydular nefislerine e, nefislerine kendi nefislerini ilah edindiler ve dünyaları da meşgul olmaktan vesaire dünyanın tercih Hristiyanlar bunların zıttından mukabil olarak ne yaptı? Hristiyanlar bunların mukabil olarak ne yaptılar? bilmeden ibadet ederler cehalet üzerine ibadet ederler Yahudiler bilgiler ibadet etmediler Hristiyanlar ibadet ettiler ama cehaletçe bilmeden ibadet ettiler onlar da dalilin vasfını aldılar dalalete sapmışlar dalalete ermişler dalalet ehli olmuşlar vasfını aldılar yani Allah Azze ve Celle'nin delil olarak indirmediği şeylerle ibadet ettiler aynı işte Allah'ın Kur'an diyor kendilerine bunlar ort ortaya ne yapıyorlar ruhsanlık koyuyorlar Allah diyor işte onların bir ruhsanlığına gelince diyor biz onun üzerlerinde tartışılmadık diyor Allah bakın aya cehalet üzerine ilah ediyorlar bu şeyleri bidat olarak ortaya koyuyorlar onunla ibadet edilir ancak bunlar Allah'ın rızasını kazanmak için e, onu ortaya koyuyormuş ama zaten sonunda da görev gibi ne, ne oluyor görev gibi buna da riayet edemiyor Ehl-i sünnet ise İslam akidesi ise tam bunların ortasında ne yapar hem Allah'ın şeriatını bilgiler hem de bu bildiklerini ne yapar ibadet yani ne cahil olup ne cahil olarak amel ettiler ne de bilerek amel ettiler ikisi de yok tam bunların arasında ortaya şimdi e, dikkat edecek olursak buraya kadar ne anlattık İslam bilgin, İslam meselesinin diğer dinler veya diğer ümmetler arasındaki vasıfiyetini anlar Şimdi şurada şunu da söylemenin münasip olacak otomatik olarak nedir o? İslam dininin diğer ümmetler arasında, diğer dinler arasındaki vasıfiyeti böyle geçtik bir de İslam içinde, İslam adı altında fırkalara bölünmüş cemaatler, gruplar, taifelerin taifeler var bunların arasındaki ehli sünnet olan taif, ehli sünnet taifesinin bunların arasındaki vakıfı yapılmış burası da ayrı bir konu şimdi ilk konu neydi? neydi? İslam akıbeti, İslam dininin diğer ümmet arasındaki vakıfı şimdi ise ehli sünnetin diğer İslam adı altındaki fırkaların arasındaki vakıfı Şimdi Allah e, şey Nebi Sassan'ın ne, ne buyuruyor? Diyor ki hayrun nasi karni e, hayrun nasi karni sünnellezine yolunun sünnellezine yolunun en hayırlı dönem benim dönemimdir ondan sonra dönemler sonra ondan sonra dönemler şimdi o zaman demek ki bu ümmetler arasında ne varmış en hayırlı şey bu tayfeler arasında ne varmış en hayırlı tayfe varmış tamam o zaman bu hayırlı tayfe vasat olan tayfe olacak tamam şimdi bu vasat tayfe bu vasat tayfe ve ne diyoruz onun bir sürü isimden mi verdik ehli sünnet ehli hadis değil mi ee, bir sürü isim verdik selefi değil mi bir sürü isim verdi hatta bu isimlerden bir fırkatın naciye diyebiliriz öyle sünnet ve cemaat bir sürü isim verdi İşte bu tayfenin hak olan bu tayfenin diğer bidat ehli tayfeler arasındaki vas e, vasatiyetindir mesela buna birçok yönden örnek verebiliriz mesela en başta gelenlerden bir tanesi isim sıfatlar noktasında vasat olması öyle sünnet diğer fırkalara göre isim sıfat arasında vasat mesela kimler arasında vasattır takdir ehli ile, ile teşrif ehli arasında vasattır yani Allah'ın sıfatlarını iptal edenler ile Allah'ın sıfatlarını kabul edip mahlukatlara benzetenler arasında vasattır mesela takdir ehli ne yapmıştır demiştir ki Allah'ın sıfatları yoktur kimileri demiş ki sıfatlarının bir kısmı vardır bir kısmı yoktur Kim demiş ki sadece isimleri vardır sıfatları yoktur kim demiş ki ne ismi vardır ne sıfatı yoktur vesaire bunları sefare, sefareniye e, akidetin ilk başlarında bir söylemiştik şey tamam mı? bunlar takip edilir teşbihli deney işte Allah'ın e, sıfatlarının mahlukatın sıfatlarına benzetilmiş Allah'ın sıfatlarının mahlukatın sıfatlarına benzetilmiş öyle sünnet işte bu tatil ehliyle teşbih ehli arasında vasatmış vasat bir tarifidir bir size vasat bilmeksiniz aha işte bu vasat bir yani ne? Ne bu tatil ehli gibi Allah'ın sıfatlarını iptal ettiler isimlerini iptal ettiler ne de bu e, teşbih ehli gibi kabul ettikten sonra mahlukatını bulmuşlar bilakis ne dediler? dediler ki ey tatil ehli biz senin gibi Allah'ın isimlerini sıfatlarını iptal etmiyoruz neden? çünkü Allah Kur'an'da kendisine isim ve sıfat izafe etmiştir mesela ne gibi demiştir ki billahi lesmel en güzel isimler Allah'ındır bak kendisine isim izafe etmiş yine Allah diyor ki namena kente şübelime harap ediyor böyle iki elimle yarattığıma tevbe etmekten alıkoyan kime nedir eğilir kendisine sıfatı zaten etmiştir o yüzden demiştik ki takdir edin ey takdir edin isim gibi demiyor çünkü Allah kendisine isim ve sıfatı zaten etmiştir sonra teşrihine yönelmiştir demiştik ki ey teşrihine biz de sizin gibi ispat ediyoruz ama konu hiç sonunda şimdi söylemiyoruz kimseye benzetmiyoruz mahlukata neden? çünkü Allah Kur'an'da demiştir ki böyle temizlik bir şey yok onun hiçbir benzeri yok devam et ayeti ayetin devamı çok müthiş yani Allah'ın belagatının ne kadar mükemmel olduğunu Allah diyor ki böyle Leyse temizlik şeyin onun hiç benzeri yoktur ve bu yasını el bakıyor o görendir işitendir ve görendir sonunda da iki tane sıfat izafe ediyor demek ki Allah'ın sonunda iki sıfat izafe ediyor ve aynı cümle içinde de benzeri yok benzerin yok diyorsa demek ki sıfat, sıfatın olması benzerliğin olmasını gerektirmemiş insanlara o yüzden işte bunların alimlerinden ne işte Ahmedani gibi tahsil edilen alimlerinden veya Kabi Abdülcebbar gibi takdir ehli alim, alimlerinin menhüslerinden uzaktır ya işte ee, teşbih ehlinden olan yani müşebbih olan kerramiyelerin kerramiyelerden, işamiyelerden işte İşami, İşamiye'nin liderleri kimdir? İşamiye fırkatının lideri kimdir? İşami bin Salim'in dolayıdır bu bir mesela teşbih ortaya koyanlardan bir tanesi veya işte ee, Davud e, el-Cevabi veya bunların benzeri bunlar da teşriflerin alimleri bunların bütün bunların ortaya koyduğu menheşten ehl-i sünnet delidir bunların arasında öğrenir yine ehl-i sünnet ve cemaat haber babında da vasat bir fırkadır vasat bir taifedir ehl-i sünnet ve cemaat ehl-i sünnet ve cemaat haber mevzusunda vasat bir fırkadır kimin arasında kimlerin arasında vasat bir fırkadır cebriye ile kaderiye arasında vasat bir fırkadır öyle sünnet Allah'ın kaderine inanmış ve der ki Allah kaderi ezelde takdir etmiştir ve onun vuku bulacağını bilir ve hangi mekanda hangi zamanda nasıl vuku bulacağını hepsini bilir Allah'ın ve hangi sıfatlar hangi mahsus kılının sıfatlar üzerine olacağını da bilir ve bu büyüdüğü şekil üzerine bunlar hepsi okunmuş çünkü bunları zaten tavsiye eden Allah'ın aynı gibi hadisinde gösterdiği gibi ne diyordu ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi imanı anlatırken kadere hayrına ve şerrine iman etmelidir ve bir insandan diyor ki öyle bir insandan öyle haber mevzusunda öyle sünnet memnunluğunda olması için veya öyle sünnet bizi inanması için haberin dört mertebesine inanması gerekir dört mertebesine birincisi ilk mertebe Allah bilir yani Allah Azze ve Celle bir şey olmadan önce onu bilir bu birinci mertebesi haberin birinci mertebesi ikinci mertebesi onu yazar üçüncü mertebesi onu diler dördüncü mertebesi onu yaratır şimdi Allah bu yeri göğe yaratmadan hiçbir şey yaratmadan önce neleri yaratacağını nelerin olacağını hepsini biliyordu Neden yıkılacağını hepsini biliyordu o yüzden ilk mertebe ilimdir kim? ilk mertebemiz ilimdir sonra Allah bunu bildikten sonra ne yaptı? bunu yazdı ne diyor? Delil hadise ne diyor? Allah kulların e, kaderlerini نصب حديث آه، خلق الله مقادير العباد قبل أن آه، مقادير الخلق مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق آه، خلق الله مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله كل يوم yeri يرجع yaratmadan 50 bin sene görüyor musun? 50 bin sene önce yazmışlar o zaman ikinci, ikinci kısmı ne? yazma bu yazma ne zaman oluyor? Allah yeri göğü yaratmadan önce mahlukatları yaratmadan önce 50 bin sene yaratmadan 50 bin sene önce Allah Azze ve Celle bunu yapıyor sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? bir şey yaratmak istediği zaman onu biliyor delil İza erade şeyen en yekule lehu kun bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der o da olur demek ki yaratmadan önce de ne var bilenmiş şey var sonra onu ne yapar yaratır delil demin oku değil mi ona ol der o da olur tamam o zaman bu dört mertebe ve bu dört mertebe sırasıyladır önce Allah'ın ilmi vardı hiçbir şey yok sonra Allah bunu yarattı şey e, pardon e, Allah bunu yazdı sonra Allah olmasını diledi sonra öldürdü yani yarattı ne? hepsini atlarda mevcut saydı ama bunlara öyle bunlara e, mukalebe eden kimler vardı kaderiye başka cebiriye mesela kaderiye iyi temsil eden muteziledir tamam mutezile e, kader mevzusunda kaderiyedir kaderiye dediğimiz zaman akla mutezile mevzusudur tamam Mutezile gelir çünkü onlar özellikle tefsir ediliyorlar ne yaptılar bunlar kaderi ispatta darar etmişler Allah Azze ve Celle'nin kullarının fiillerini yaratmayı yaratmasını nefretmez şimdi diyor ki kulların fiillerini kim yaratır Allah yaratmış. İşte bunlar Allah'ın fiillerini şey kulların fiillerini yaratmasını vermek dediler halbuki kulların fiillerini de yaratan her şeyi yaratan nedir? Allah dediler ki Allah kulların fiillerinin aynını yaratmaya kadir değildir yaratmaz bilakis kullar kendi fiillerini yaratır. kullar kendi fiillerini yaratır kullara yani tabiri caizse Allah diye bir yaratma bununla e, bizim saydığımız dört mertebeden hangisini inkar etmiş olacağız? Kim? Dört mertebe saydık bir bilme iki yazma üç dileme dört yaratma hepsini delillendirdik bunlar Allah kendi kullarının fiillerini yaratmaz yaratamaz dedikleri zaman bu mertebelerden hangisini inkar ettiler dördüncü mertebe o da yaratma mertebesi Cebriye'ye gelince Bunlar da tam tersi mutezile olarak kaderi ispatta aşırıya gitmiş ve kulun kendi fiillerindeki mes e, mesuliyeti nefretmez yani sanki hukukun kendi fiillerinden mesuldür neden? çünkü kulun kendi fiillerinin işlemesinde hiçbir tasarrufu yok aynı şeye benzer kul diyorlar ee, işte herhangi bir ağaç yaprağının rüzgar esmesi sonucu ağaçtan düşmesi ve o rüzgarın o yaprağı dilediği yöne savurmasına denir yani o yaprağın hiçbir bilemesi var mı? ben sağa gideyim, sola gideyim, geriye gideyim hiçbir şey var mı? tamamıyla onu sağa sola e, götürenler rüzgar e, diyorlar ki aynı kullar da bu şekilde kulun hiçbir bilemesi yok tamamıyla zina ederken onu zinaya götüren Allah e, ikisini içmeye giderken onun ikisini içmesini e, onun e, ikisine götüren Allah tamamıyla o yaprağa benzer o hiçbir bilemesi yoktur hiçbir halbuki bak hiç delile görmesen bile bu hepten bile mantıken hiçten bile ne kadar batıl değil mi neden ne kadar batıl çünkü hepimiz kendi nefislerimizde biliyoruz ki bir şey yaptığımız zaman bileme sıfatı olduğunu yani bileme sıfatımızın olduğunu çok iyi biliyoruz dileme sıfatını hissediyoruz biz yani namaz kılarken dileyerek kalkıp kılmıyor musun mesela ya nereden dilediğini bilmiyor musun yemek yerken sen elini kaldırmayı e, o e, kaşığı tabağa batırmayı o tabaktan bir kaşık yemek almayı bunlar hepsini sen dileyerek yaptın istiyor bu kadar batıl yani bunların söylediği e, bunlar diyorlar ki hiç kimsenin kendisi hakiki olarak fiili yoktur hiçbir mahlukat hakiki olarak işlediği bir yoktur bilakis o, o fiilleri işleyen Allah'tır amına getiriyorlar ancak diyorlar bir insan bir fiil yaptığı zaman mesela Ahmet namaz kıldı dediğin zaman bak namazı Ahmet'e nispet edersin bunu cümle olarak söyleriz diyorlar ama bu mecazdır diyorlar yani fiillerin kullara nispeti mecazdır yani mesela bir, bir, bir cebriye desen ki bu adam ne yapıyor mesela namaz kılan bir adamı söyledi ki bu adam ne yapıyor sana der ki namaz kılıyor sana hani dedim ki bak namaz kılmak yerine adama nispet ettim belki tamam ben nispet ediyorum ama hakiki olarak hizmet ediyorum bu kadar saçma bir olay aynı e, şuna benzer diyorlar yaprak hareket etti halbuki yaprak kendi mi hareket etti bak şimdi hareket etme fiilini kime verdim ben yaprak peki yaprak kendi mi hareket etti yoksa bir şeyler mi ona hareket etti bir şey o zaman yaprak hareket etti nasıl necatsa kul fiili bir şeyde öyle mecaz edilir halbuki bunlar yaprağın yaprağı e, olan bir insana benzetmiş halbuki Allah kullara ne, ne sıfatı verdi? meşiyeti sıfatı diyen küfretsin diyen iman etsin bak şimdi Allah demek ki kullara dileme sıfatı verdi ne yapacağız? değil mi? sizden kim isterse müstakim de üzerine olsun diye Allah men şa'e minkum en yestakim sizden kim isterse doğru yol üzerinde bulunsun bak kula mahluk e, e, e kula dileme sıfatı mesela diyelim ki bak e, şöyle e, örneklendirin ki şu an bak şu perdeyi görüyorsun değil mi şu perde şu an ne oluyor sallanıyor kendi kendine dokunuyor muyuz biz şimdi Türkçe olarak ben bunu nasıl kullanıyorum, kullanırım derim ki perde şudur diyor değil mi? Şimdi kıvırdama filmi kime nispet ettin? Perde Aslında kıvırdayan perde mi yoksa onu kıvırdatan bir şey mi var? Var şu an işte e, şu pencereden gelen hafif rüzgar Değil mi? O zaman ben perde kıvırdıyor derken kıvırdama filmi perdeye nispet ettim ama mecaz olarak aslında o kıvırdayan olayım o kıvırdatılandır rüzgar tarafından işte aynı kullar da böyle kullar şeyi işlerken diyorlar aslında biz fiili kula nispet ederiz namaz kılan Ahmet deriz zina eden e, Ahmet deriz mesela e, yemek yiyen Ali deriz koşan e, Murat deriz tamam mı? ama halbuki onların e, halbuki koşan o değildir yürüyen o değildir yemek yiyen o değildir bir rakip aynı şey o rüzgar nasıl bu perdeye hareket ettiriyorsa Allah da kulları öyle hareket ettiriyor kulun hiçbir dilemesi yok nasıl şimdi bu perdenin dilemesi var mı hadi bu perde bu rüzgara mani olsun dileyerek şey hareket etmiş var mı perdenin şu an müşahede olarak hiç olarak böyle bir dilemesi yok onu kıvırlatan ama biz cümlede kullanırken perde kıvırlıyor diyoruz halbuki kıvırlayan perde değil işte diyorlar ki bunlar işte aynı böyledir kullanma diyor ki yani bu cebriye siz nasıl perde kıvırdı derken aslında kıvırdayanın perde olmadığını onu kıvırlatan bir şeyler olduğunu söylüyorsunuz. biz de aynı kullar için bunu söylüyoruz diyorlar yani bunlar akıllı insanları veya dileme sahibi olan insanları akılsız cansız bir perdeye yönetiyorlar bu kadar basit diyorlar ki biz ağaç hareket edeceğiz hareket sıfatını ağaca verir halbuki hareket eden ağaç mı? eğer hareket eden ağaç olsa hadi rüzgar ettiği zaman hiç oynamasın Şimdi diyor ki peki rüzgar ettiği zaman mesela hafif bir rüzgar ettiği zaman ben neden yolun ortasında durabilirim hiç sallanmadım ağaç neden böyle e çünkü neden ağaç tabii ki göremeyeceğim çünkü aşağı ağaçın dileme, durmayı dileme diye bir sıfatı yok ama Allah mahlukatlara dileme sıfatı vermiş bunu ayıramıyorlar bunu ayıramıyorlar yüzden bunların iki görüşü olarak özet Mutezile diyor ki yani kaderiyeler diyor ki yaratma kulların kendi yaratmasıdır Cebiye de onların e, zıttına diyor ki hayır fiil Allah'ın fiilidir tamam yani ben bir fiil yapıyorum Mutezileye göre o yaptığım fiili yaratan benim yani Allah'ın hiçbir tasarrufu yok tamam ben kendi fiilimin Allah'ın yaratmasının manası dışındaki diğer yaratma manasıyla ben yapan kim? İşleyen benim tamam mı? ama ben işlerken bu işlediğimi yaratan kim? Allah bize hikmet olarak böyle böyle Cebriyet ise ne, ne diyor? Hayır senin fiilin sen yaratmamışsındır bilakis senin fiilin Allah'ın kendi fiilidir Allah yapmıştır onu sanki Haşa Öyle sünnet tam bunların işi arasında Ehl-i sünnet ne? Tam bunların arasında Huda bir zat mesuliyet vermiştir Çünkü fiili filan kimdir? Delil Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnne sema vel basara vel fuada kullu ilaike kâmen hümsûn Göz Kalp Kulak bunların hepsi neydi? Mesuldür diyor Ne yapacağız? Cebriye, Cebriye'ye reddiyordun artık bu perdeye diyeceğiz ki perde işte kulak göz senin kalbinin sorumlu değil sen hareket edin mesela alakası yok perdeyle mahluk hakkında işte nasıl perdenin hareket etmesini mecaz diyorsa kulların hareket etmesine de fiil işlemesine de mecaz diyoruz asıl olan yapan Allah'tır o yüzden diyor ki kulla kaim olan şey fiilidir hareketidir o fiili kazanmasıdır veya sukun bulan e, sukun halde yani durgun halde bulunması yani namaz kılan odur kalkan odur oturan odur hakiki bir şekilde medel şekilde değil Allah Azze ve Celle ile kaim olan nedir? Onu takdir etmesidir, onu diletme, dilemesidir, yaratmıştır. Bak şimdi, namazı düşünelim örnek. Namaz kılıyorum. Bu namazı kılan kim? Benim namazda rüküye giden kim? Ben Otururken oturma fiilini namazda işleyen kim? Ben Hakiki olarak Tamam mı? Kılan Ahmet Kılarken rükü eden Ahmet, oturan Ahmet, kalkan Ahmet, selam veren Ahmet Tamam Ama bu namaz kılmasını yaratan, oturmasını yaratan, rükü etmesini yaratan, selam vermesini yaratan Allah kullarına da bilemeyi vermiş kendisinin de bilemesini istemiş dilemesini söylemiş وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Allah dilemedikçe siz de dilemezsiniz bak şimdi kula da dileme vermiş kendisine de dileme vermiş biz biliyoruz bir fiil işliyoruz bizim dilememiz bizim için hakiki Allah da bizim bu dilememizi yaratıyor وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ siz dilemeden Allah Allah dilemeden siz bir şey dilemez demek ki bizim dileme sıfatımız var o zaman bundan da mesulüz Allah'ın Kur'an'da dediği gibi inne sema vel basra vel fuade kullu ilaike kanan mesulya göz kulak hepsi bunların halk hepsi bunların sorumlu Allah Kur'an'da ne diyor? Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı. Ne yapacağız? Mutezile ne diyordu? Mutezileye göre din işlerinin sizleri kim yarattı? Kendimiz yarattı. Değil mi? Peki Allah ne diyor? Safat suresine bak Allah ne diyor? Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Firavun ben sizin Rabbinizim derken o Rabbimizin derken lafını Allah yarattı. Ama Firavun bile bir tane tasavvuşu kabrin önünde secde ederken onu secde etmesini Allah yarattı ama o secde etmeye giredi işte dilediği için sorumlu ondan delil inne sena vel fuade vel basara kullu ilaike kâne anhu mes'ûle kullar diyor hepsi bundan sorumlu çünkü sen biliyorsun وَمَنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِمْ sizden kim dilerse müstakim üzerine olsun bak dileyen sıfatı veriyor فَمَّازَاهُ اَزَاءَ اللّٰهُ قُلُوبَ onlar e, kaydı, kaymaya gittiğinde dalalete gittiğinde Allah da onların kalplerini kaydırdı bak onlar dalalete gidiyor Allah da o diyor işte bir Yahudinin bir peygamberin öldürmesini bile Allah yapmıştır ama onu öldürürken dilemiştir onu öldürürken nedir? dilemiştir ne diyor Allah? Allahu halakakum ve ma te'amelun Allah sizi ve yaptıklarınızı da yapmıştır demek ki Allah hem bizi yapmış hem de ne? yaptıklarımızı yapmış ha, o zaman demek ki yaptıklarımızın müddebilen dediği gibi biz yararmış Allah nasıl ki kullarını yaratmışsa fiillerini de Allah başka e, başka ayette ne diyor Allah halikul halikul şey her şeyin yaratıcısıdır her şeyin hiçbir şey istisna var mı her şeyin yaratıcısıdır Ee, diğer fırkalar arasında vasıf oluşu mesela vaat ve vaid naslarında ehli sünnet naslarıdır vaat yani müjde ile alakalı gelen naslarmış naslarmış veya tam tersi olarak vaid dediğimiz tehdit uyarı içeren naslarmış şimdi bazı naslar var ki bu naslar tamamıyla müjde içeriyor tamam mı? bazı naslar da var ki tamamıyla uyarı tehdit içeriyor tamam mı? bunları taraf edinen kimler işte hariciler veya vaidiyye dediğimiz hariciler, mutezileler vesaire tam da onların zıttı olarak mürciyedir hariciler işte mutezileler vaid maddelerine almışlardır yani tehdit, azar, uyarı içeren maddeleri itibar almışlardır mürciye de müjde verici maddeleri itibar almışlardır kadar yolda sapıtmıştır ehli sünnet ise tam arasında mesela e, mütezileler mesela şey mesela mürciyeler mesela şu ayete itibar alıyorlar mesela müjde ile alakalı şu tür şu günahları mesela Allah Kur'an'da diyor kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la takuntu min rahmetillah e, peki ey nefislerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesin İnnallâhe yagfiru ve cemiyen Allah bütün günahları topluca bağışlar Allah toplu olarak günahları bağışlar İnnehu huvel gafurur rahim O gafurdur rahimdir Yine mesela hadiste mesela ne diyor Nebi Sallallahu ee, Ebu Zer'e ne diyor? Ma min abdin kâle la ilahe illallah sümme mâ ala zâlik illa dekhalı cennet yani hangi kul olursa olsun hiçbir herhangi bir kul la ilahe illallah derdi sonra bunun üzerine ölürse cennete girer bakın bu müjdeci lafları almışlar herkesi cennete sokmuşlar la ilahe illallah şimdi herkesi cennete sokmuşlar sabah akşam alnını bir defa tövbeye koymayan var hayatında oruç yok, zekat yok, haç yok, İslam şiarların hepsini tercih etmiyor direkt cennete haram, zina ediyor, içki içiyor direkt çünkü neden? bizde noktanın itibar almışlar şeyler de tam tersi hariciler mütezileler tam tersi ki Allah Kur'an'ı diyor onun yaptığı müminen muteammiden fecezâhu cehennem haliden fîhâ ve gadiballâhu aleyhi ve la'anehu ve addelehu azâben azîm kim bir mümine ee, gülüyerek hatta öldürürse için, e, cezası cehennemdir orada uzun süre kalacaktır burada halide ne orada ebedi kalacaklar diyor nerede ebedi kalacak ebedi kalacak diye tercüme ediyor şu nerede çok tam taktik orada ebedi kalacak sonra insanların zihninde şüphe oluyor Hani diyor ki kulüp bu tür tavır tavır demek ne yapacak ayette geçen haliden insanların ebedi olarak anladığını ben mutlu yani mutlu tavır diyor uzun süre kaldım yok diyor sandım tabi bu bakıyor oturalım konuşalım ha cümle siyah sibakının kopyası bak siyah sibak manaya tayin eder ala kulihal Allah onlara kızmıştır ve lanet etmiştir ve onlara acı bir acı bir azap hazırlamıştır bu anda işte hariciler kimse bu e, noktaya halbuki ibadetin iki şeyi var korku ve ümit ibadetin bütünüdür havf ve reca yani korkmak ve ummak hariciler korku kısmını almış mürciyeler gitmiş kimi almış ümit kısmını almışlar öyle sünnet ise tam arada demişlerdir ki bu vaid mastarı da hak bizden aktarı da hak ancak hak edene hak mastarı topladığın zaman sözlerin dediği gibi her günah işleyen direkt ebedi cehenneme büyüsüne ne de yürüyeceğinin dediği gibi ne yaparsan yap direkt cennete bunların arasında vasattır çalışmaklar cennete Yine Ehl-i Sünnet'in diğer sayfeler arasında, fırkalar arasında vakıf olduğu nokta Esma ve Ahkam El-Esma ve Ahkam ahkamla alakalı söylenmiş yani isimlendirme mesela şimdi maslarda geçen mümin, müslim, kafir ve fatık isimler olur değil mi? yani kafir, müslim, müslim mümin, müslim, kafir ve fatık isimler olur değil mi? İşte bu isimleri birilerine vermede ehl-i sünnetine vasattır kimle? Mürciye ve Aydiye arasında yani İslam'daki taifede sıfra tefete gitmişler birisi sağ birisi sol hamzıklı olarak gitmişler bu yolda kim bu isimleri verirken birilerine ehl-i sünnet tam bunların arasındadır kimin arasında? vaidiyelerle mücceler arasında vakatlar şimdi vaidiyeler yani hariciler, mücceler vesaire bunlar ne yaptılar? günah işleyenlerin dünyadaki ne verirler Müslüman ismini ondan ne yaptılar? Kaldırdılar. Ne isim verdiler? Çarpış. Büyük günah işlendir. Ne isim verdiler? Çarpış. Veya e, işte onların diğer bir grubu bunlara çarpı diyen hairler. Mütezireler ne dediler? İşte el menzilatı da önemli menzilatı. Yani ona kafirdir ne de? Hmm. Anladın mı? Ne kafirdir ne de? Şimdi isim verdiler bunlar vaidiler ne iki yerde büyük günah şeyinde vaidiyeler iki grubu bir hariciler bir muteziler hariciler denizler ki kafirdir mutezileler denizler ki el menzilatı beynel menzilatı iki menzile arasında bir menzileridir yani ne kafirdir ne de mümindir tamam mı? mürciye tam zıttı olarak yani veya cehmiye tam çünkü cehmi mürciyelik aslında cehmiyelikten gelmiştir ama sonradan fukahalı mürciye vesaire ayrı bir mürciye onlar ne dediler büyük günah işleyenlere dediler ki imanı tam kamil olandır bak tam birbirine büyük günah işleyenlere hariciler ne dedi kafir veya haricilerin haricilere yakın olan da yakın olan e, mülteciler ne dedi el menzileti ve enel menzileti ne mümin ne kafir şimdi bunlar bir grup onlara tam zıt olarak büyük günah işleyenleri veya çok günah işleyenleri günahlıkta ısrar edenlere mürciyeler ne dedi imanı kamil olan tam zıt çünkü neden onlara göre iman sadece ne kalpte halbuki iman sadece kalp kalb ile tatlı dil ile ikrar ve azalarla amel etmektir tamam mı onlar bundan dolayı ne yaptılar büyük günah işleyenlere kamil mümin dediler onlar kafir dedi mücelere kamil mümin dedi tam dediler ki e, imanla beraber masiyet günah bir zarar vermez diyorlar ki yani nasıl ki küfür işleyen bir insana itaat etmesini fayda vermeyecekse, tamam mı? iman eden bir insana da masiyet zarar vermez ama ehli sünnet bel cemaat ne dedi dediler ki o mümindir o büyük günahçıdan ama aynı aynı zamanda da o fıskından dolayı fasıktır tamam mı dediler ki mümin ne fasık neden çünkü o adam mümin dinden çıktı mı büyük günahlara çıkmadı ama fasıklık işledi mi? işledi o yüzden ne isim verdiler? dediler ki mu'minun bi imanihim fasıkun bi kebiratihim tam bu iki fırkanın arasında dediler ki imanıyla mümin işlediği büyük günahla da fasıktır burayı çok iyi yakala bu cümleye bu cümleyi bu cümleyi çok itikaf kitabında görürsün bu çok önemli bir cümle mu'minun bi imanihi fasikun bi keriratik Müminin mu'minin bi imanihi fasikun bi imanı ile içinde bulunduğu imanı ile çünkü davadan müminler günden çıkmadı imanı ile mümindir işlediği büyük günah sebebiyle de fasıktır o zaman onda ona hem mümin dersin imandan dolayı hem de fasık dersin ama mümin derken de kamil mümini kastedersin imanı nakıt olan mümini kastedersin çünkü bir insan diyelim ki hiçbir şirki yok sevgili ama zina yaptı şimdi insana bir mümin demeyecek mi? demeyecek peki kamil bir mümin demeyecek peki kafir diyecek mi? demeyecek peki fasık diyecek mi? diyecek tabi fasık yaptı değil mi? Ehli sünnet ne yaptı? Tam bunların arasında vasat yani ne onlardan iman içinin yani bu büyük günah işleyen kişiden ne bu büyük günah işleyen kişiden iman içini külli olarak ne nefrettiler külli olarak ondan aldılar ne de ona kamil iman vasfını verdiler bak tekrarlıyorum burası önemli ne bu kişiye bu büyük günah işleyen ne bu büyük günah işleyenden bütün olarak külli olarak imanın hepsini ondan kaldırdılar? ne fiyatı ne de ona kamil, iman, kamil iman vasfını yaptılar biraz istediler ki müminin bir iman vasfını bitirir imanıyla mümin büyük günah sebebiyle de fasıktır mesela bir dünümüzde hem sevgi hem de bir birleşebilir değil mi? mesela bir insan içki içiyor e, veya zina yapıyor bir insana bir insanda Müslüman olarak iki sevginin birden birleşmesi lazım şey, e, hem sevgimizle hem de bilgimiz birleşmesi imanını severiz mümin olduğunu severiz ama işlediği fısktan bildiririz Allah Kur'an'da savaşan taifeler ne isim, isim veriyor? Ve in taifetani minel müminin kıtatelu fe aslihu beynehum Eğer müminlerden iki taife savaşırlarsa şimdi bunlar savaşarak birbirlerini öldürerek büyük günah işlediler değil mi? Ne isim verdi Allah bunlara? Fatih ismini verdi so, e, yok Fatih kimden çıkardı? Hayır hayır ayetin, ayetin siyasında şu anki ayetin siyasında ve intaifetani minel mu'minine müminlerden iki taife savaşırlarsa ne diyor aralarını durun bu savaşan Taife'yi ne için verdi Allah? bunları imandan çıkardı bu şeyde değil sonra da Allah ne diyor onlardan birisini birisine zulmeder bak bir de bakı içinde vardı hem Allah mümin dedi hem de bakı içinde vardı onlar aşırıya gidin saldırıdan olan büyük hataya düşmüş olur Bak şimdi Dedik ki esma ve ahkam bu esma ile alakalıdır Yani isimlerle alakalıdır Dünyada verilen isimler Peki ahiretteki durum olarak Ahiretteki durum olarak baktığımızda Şimdi bu ve aydiye Kaça ayrılıyordu? İkiye ayrılıyordu ki hariciler ve mutezleler Şimdi dünyadaki ismi hariciler ne verdi? Büyük günah işleyenlerin kafir Peki mutezleler ne Zekatı memnunum Yani diğer bir tabirle el menziletü beynel menziletü iki yol arasında bir yol İki yoldan maksat yani küfür ve iman yolu arasında bir yol Bu dünyadaki isim O zaman dünyadaki ismi şimdi vaidiler iki e, fırka dedik aralarında bu iki fırka kendi arasında dünyada biz bu büyük dünya işleyenlere ne isim verelim konusunda aralarında ihtilaf ettiler mi? ettiler haricilerde diyor kafir mütezelerde diler ki el menzileti beynel menzileti peki dünya, bu dünyadaki itilaflar peki ahiretteki sonuç noktasında itilaf ettiler mi? etmediler hariciler diyor ki bu büyük günah işleyenler ebedi olarak cehennemde kalacaktır mütezeler de ki evet ebedi olarak cehennemde kalacaklar dünyadaki isimlendirmede işte mümin millet, kafir millet, fasık millet bu içinde aralarında vailiyeler ne yaptı? ayrılmışlar ama ahiretteki konumlarında bu büyük günah işleyenlerin ahiretteki konumlarında itiraf etmediler ittifak etmelerinde mutezile dedi ki büyük günah işleyen ebedi cehennemdedir şeyler de ne dediler hariciler ebedi cehennemdedir tamam burayı anlayalım ancak öyle sünnetler cemaat olmamıştır öyle sünnetler cemaat diyor ki büyük günah işleyenlerin hükmü ahirette böyle insanların azap edilmesinden korkulur ancak rahmetin onlara onlara rahmet edileceği de umulmuş yani azap görmemeleri de umulmuş kim Allah Azze ve Celle tövbe etmeden günahlarda ısrar ederek büyük günah işleyerek ölürse tövbe etmeden bunun işi Allah'a kalmıştır dilerse bağışlar dilerse azamlar Allah Kur'an'da ne buyuruyor inna Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dune zalike limen kim kim Allah'a diyor şey Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ve bunun dışındakilerini diye tercüme ediyorlar bu olmuş şöyle tercüme ediyorlar hemen hemen bütün meallarda bu ittifak var tam hiç farklı hatırlamıyorum ama şöyle tercüme ediyor diyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bunun dışındaki her şeyi dilediğine bağışlar halbuki öyle bir tercüme yoktur öyle bir şey yok bunun doğru tercümesi Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz şirkten daha alt derecede olanları dilediğine bağışlar çünkü neden şimdi Allah şirki bağışlamaz da şirk dışındaki her şeyi bağışlar küfür bağışlar mı Allah küfür de bağışlamaz Allah e sen şirk dışındaki her şeyi bağışlar dediğin zaman hayda bir insan şimdi diyelim ki Resul, ee, Resul'e küfür etti Allah'a küfür etti bu adam şirk koştu mu? ne yaptı bu adam küfür etti şirk koşmadı değil mi? ya bir insan tuttu Musafı'ya tuttu haşa tuvaletin beyninden tamam mı? bu adam şirk koştu mu Allah'a neyi ortak koştu bu adam hiçbir şey ama ne yaptı küfre girdi bu adam şimdi küfürle şirk arasında fark var değil sen derdin ki Allah şirkin dışındaki her şeyi bağışlar bu biraz eksik oldu Doğru payıyla beraber eksik oldu çünkü şirkin dışında küfür var küfürden başlayacak. o yüzden bu mezaliki yanlış anlıyorlar insanlar dine zaliki yanlış anlıyorlar dine zaliki şöyle tercüme ediyorlar şirkin dışında değil çünkü dinden iki şeyden birisi anlaşılır ya şirkin dışında ya da şirkin mertebesinde olmayan şirkten alt derece küfür ise şirkten alt derece değil de şirk eşittir anladın mı? o yüzden şirkten alt derece bir zaman doğru daha doğru çünkü buna küfür girmiyor ama şirkin dışında dediğin zaman şirkin dışında küfür var küfür de mi şimdi Allah'a söyleyeceksin tövbe etmeden ölürsün şey. anladın mı burayı anlıyorum yani hepsi hata üçüncü vasat ümmetidir öyle ortaya bırakıyor insanlar yanlış hepsi hata bunlar vasat adam diyor ki vasat ne bu ya vasat işte sağda 5 kişi solda 5 kişi ortada yürüyoruz bu da vasat vasat kelimesinin kötülüğünü indiği zaman iki tarafın ortası demek işte biz bu iki tarafın ortası kıldırsın ne demek bu iki için manası yoktu böyle şey. İşte böyle meseleler tahkik edilmeden birçok şey işgal oluyor yine son bir e, şey daha söyleyeyim bir beşinci olur Allah'ım Ehl-i Sünnet'in diğer fırkalar arasındaki basatiyeti mesela ehl sünnet Allah Resulü'nün eshabı arasında da e, ashabına bakış açısı olarak da basat durumdadır diğer fırkalara karşı kimler arasında belli tayfeler var şimdi onları anlatacağız öncelikle sahabe ne demek çeşitli tarifleri var ama en güzel tariflerinden bir tanesi men nakıyan nebi sallallahu müminen ve ma ta'alel nebi sallallahu mümin olarak nebi sallallahu karşılaşın ve İslam üzerine ölen sahabe budur yani mesela bunu İbn Hacer bu tarifi yapar en güzel tariflerinden İsabet fitnimiz sahabe, Risale-i bile onun İslam üzere olan çünkü bir mümin olarak karşılaşır ama münker oldu ona sahabe denmez tamam mı? Nebi Safa'nın mümin olarak karşılaşacak yani Nebi Safa'nın iman edecek hayatında onu görecek karşılaşacak onunla ya İslam üzerine ölecek sahabe budur tamam mı? Şimdi sahabe bu ehli sünnet bunlara muhalefet etmiştir tamam mı? şey e, pardon ehli, ehli sünnet burada bazı sayfelere muhalefet etmiştir mesela şunlar gibi dememişlerdir Ali İbni Ebi Talib'i Rasulullah evine fırkalar var mesela Rafizler gibi şu anda mesela İran'daki şeyler İran'daki şeyleri biliyorsun mu şu an Rafizi onlar onların bir kısmı bunların daha çok akılları aşırıları Ali, Ali İbni Ebi Talib'e ilah vasfını vermişlerdir ilah görmüşlerdir bazıları peygamberden için görmüştür vesaire bunlar zaten aralarında grupulmuş tamam mı? sahabeyi onun masum olduğunu söylemişlerdir Ebu Bekir'den Ömer'den isim görmüşlerdir bir tam da bir de bunların zıkkını çıkanlar var kimler bunlar? hariciler sahabeleri tekfir etmişlerdir onlara lanet etmişlerdir onları bidatçılıkla suçlamış, suçlamışlardır veya müntezileler sahabenin bir kısmını tutmuş farkçılıkla itham etmişlerdir veya e, sahabeler e, şey rahatsızlar sahabelere küfretmişlerdir özellikle Ebu Ömer'e anetmişlerdir onlar hakkında işte bu iki fırkanın arasında böyle düşünmek hocam ne yapmışlar böyle düşünmek hocam sahabeyi sevmiştir onlardan razı olmuştur onların adaletine inanmışlardır ve onların bu ümmetin en faziletli olduklarına inanmışlardır ve Allah bu dini onların eliyle koruduğuna inanmışlardır ve onların akidesini akide edilmişlerdir ne diyor Allah Kur'an'da Muhammed'in Resulullah Muhammed kimdir? Allah'ın Resulüdür Vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffar Onunla beraber olanlar nedir? Kafirlere karşı şemittir Ruhamâ'u beynihum Aralarında merhametlidirler terahum yukke en succeden onları sen rükû eder secde eder olarak görürsün yektevûne fadlan minallahi ve rıdvanın Allah'tan fazilet ve hoşnutluk e, duyarlarındır görüyor musun Allah Muhammed'le beraber olanları nasıl ve umum olarak zikrediyor ala kulli hal hatta nebi sesini ne diyor la tesubbu ashabi benim ashabıma söylemeyin لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ من أحدهم ولا نصف Şimdi benim ashabıma söyleyin sizden birisi Uhud miskali yani Uhud kadar altın infak etse onların ne müddüne ne de nasipsin olur Tamam ehl sünnet o zaman işte Ali İbn Ebi Talib veya bazı sahabe Ali İbn Ebi Talib gibi işte ilah gören vafızlar gibi ne bu yolda batıla gitmişlerdir ne de bazıları gibi sahabe sövüp ve onları kafirlikle suçlayıp işte bu hariciler ve mütekiler gibi yapmışlardır tam bunların arasında e, müstesna oluyor mu? çok acayip yani öyle şimdi diğer ümmetler arasında şey İslam ümmeti diğer ümmetler arasında veya öyle sünnet fırkası diğer fırkalar arasındaki vasıfı için ne kadar müthiş hakikaten her her can alıcı anı mesela vasıfından arasında burada da okuyoruz Allah'a